boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O dólar, picha de miseria, entre que aprovecha la escrita de dolor. Hola, buena tarde. Yes, escuchando La Crataire, versión aragonesa de La Cratador en esta quinta edición de Estrella a Estrella en Radio Topo. Con esta canta de Mayacán, a nuestra sintonía desde fa 10 años, en Aragonés precisamente en principiamos en un programa de web que no dura una hora como prometeba a, a parrilla, malditos programadores, con mi limitado aragonés intentaré dar cullida a la represión que he teniendo puesto en un Estado español contra un movimiento anarquista. Estefano Stefano Mondiu y los picos puercos de O nos un programa de noticias y análisis y no queremos que y sea una excepción. Una parte del programa será en aragonés, pero también introduciremos una parte en catalá, en concreto parte de la rueda de prensa en Barcelona de Chen Libertaria, que para a zaguers detenidos en la tercera fase de Operación Pandora. Recordar todos que este programa normalmente se emite los jueves a las 20 horas y los viernes a mediodía, pero que también lo puedes trobar en la web Radiotopera, radiotopo.noblezabaturra.org y en las radios libres sin subvenciones ni liberaos, radioslibres.info. Y que también llevo nuestro blog elacratador.noblezabaturra.org. Radio Topo tiene o suyo Twitter, arroba Radio Topo. Con actualidad de, emisión especial en aragonés, de Estrella a Estrella, we, Toto Día. Y güey, es sábado pero nuestro programa ya, ya grabado. Y por eso que esperamos que las noticias no sean despasadas en cara a Sinas considero o tema como de plena actualidad y eh, esperamos, esperamos que os favor a escucharnos por una vegada en aragonés y catalán. De Estrella 5. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Radio Topo, emisión de Raso en Aragonés y Catalá, 101.8 da tuya FM. Repetimos, repetimos. De Estrella Estrella 5. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre, emisión especial en aragonés y catalá en Radio Topo 101.8 FM. Non dirección, teléfono, email, foto en la cara de ser super Radio Topo, porque Aragón ye trilingüe. Ay, liru la le dun veyo, lui dun la fue chun hate. Aili dun la le dun veyo, yo no voy a li dun bengi baba. Ay, liru Y vamos a charlar de de otras lenguas. En anteriores ediciones de La Crataire nos hemos ocupado de otras lenguas minorizadas que no minoritarias, como lo occitano y olapón. Güey, a nuestra música de fondo va a estar una lengua centroamericana, ...o <coughs> garífuna... y o garífuna lleva un idioma charrao en la costa atlántica de, Honduras, eh, de Guatemala y de Nicaragua y Belice, por o lugar o pueblo Garífuna. O Garífuna y e charrao casi por un tercio de aproximadamente un, un, millón de personas, más o menos, de etnia garífuna. o garifuna o Carib eh, é unha lengua moito curiosa porque unha característica interesante dista luenga lle o vocabulario que lle usado solamente por as mulleres e o que lle utilizado solamente por os hombres. Isto eh, non afecta a todo o vocabulario, vocabulario y otros términos usados por los hombres provienen generalmente de idioma caribe, mientras que el vocabulario usado por las mujeres viene de idioma arahuaco. Aunque también eh, tienes, eh, muchas influencias de francés. I Haïli nous la le veillo, loué nous la voiture atterrir. Haïli la le veillo, baba. aluenga garífuna de conjunta con la danza y la música de, esta etnia centroamericana, estió proclamada en 2001 e inscrita en 2008 en la lista representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidad da UNESCO. Este que escuitas cantando ye Aurelio Martínez, hondureño, diputado regional por la provincia de Atlántida, vive a mayor parte de la comunidad garífuna este país de conjunta con a mosquitea u Costados mosquitos. A etnia garífuna eh, más ni menos estar muy representativa en países como Honduras o Belice, se enfrenta a un indisimulado racismo y a suya luenga y frecuentemente eh, menospreciada. realitat o termin garífuna se refiere al individuo y a suyo idioma, mientras que garínagu ye o término usado a colectividad eh, de personas. E a historia do pueblo garífuna ye muy muy curiosa. لنا يمنو la versión más conocida del origen dos Caribe Negros Llega de 1635 cuando dos barcos que llevaban esclavos en las Indias Occidentales Donde lo que conocemos conocemos como Nigeria, naufragaron a manda isla de Santo Vicente. Los esclavos escaparon do barco y a a isla. Anestieron recibidos por los caribes, indios caribes, que les ofrieron protección. Los matrimonios entre ellos formaron o lugar Garinagú, o pueblo Garinagú, isiosue como Garífuna. Este nombre se derivó de Calipuna y Aluenga, eh, exclamada eh, también Calip. Un de los nombres usados por los caribes está a referir a ellos. Además, dos náufragos africanos africanos, se debe tener en cuenta que los caribes capturó, capturaron esclavos en los suyos luitas contra los británicos y franceses en islas vecinas y muchos de los capturados se estieron ficando en las suyas comunidades. marimadulu, Dulu, Omarema Dulu, Omarema Dulu, oh. Chumarema marimadulu, oh. Chumarema marimadulu, oh. Chumarema marimadulu, Omarema Dulu, Chumarema Dulu, oh. Chumarema marimadulu, oh. Chumarema Dulu, oh. Chumarema marimadulu, oh. Chumarema marimadulu. oh. oh. oh. oh. y este momento cultural patrocinado por Radio Topo de Estrella Estrella y cortesía de La Crataire. Y todo el programa de hoy escucharemos eh, música a lengua luenga calip u garifuna. Hey Africa, how Haguchagari go? hey Africa, oh Africa, Hayunaburi Dio. África. Esta canta se clama África. Y da mía tierra que ha y a suyas raíces. Y hay chen que suplida que os nuestros antepasados marcaron os suyos huellas en África. Pisaréis a tierra, recordaréos nuestros santos y charraré o suyo idioma. con el primer panel de esta tarde. Suerte que de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Estás escuchando a Aurelio Martínez en esta emisión especial de La Crataire. Y no llegue a persecución contra los anarquistas a bella cosa nuevo. A identificación perversa de anarquismo y terrorismo oye bella cosa a que somos habituados y habituadas, pero en los acabados dos años hemos asistido a un proceso de criminalización sin precedentes dende aclamada transición a la democracia. Desde el atentado contra o Pilar en Zaragoza dende de fa dos años extraña acción por el cual se imputó a los militantes anarquistas chilenos Mónica y Francisco se ha creado una suerte de marca blanca do terrorismo anarquista os GAC, grupos anarquistas coordinados GAC no lle nada, no lle brenca una etiqueta vacía que solamente fa referencia a que os libertarios somos coordinados como si senos una, una especie de entente como una culla que cuye de tot, desde primitivistas a anarcosindicalistas da CNT. resultado disto solamente en todas dos zagueras semanas en Barcelona y Madrid 14 compañeras han estado detenidas y han pasado por la Audiencia Nacional y ese tribunal de excepción que parece tan interesado en acazar cualquier disidencia política. También queremos recordar a os nueve militantes independentistas galegos que eran detenidos y también pisaban la Audiencia Nacional por apología de terrorismo y supusao en paro a resistencia galega. En este caso, un dos militantes tiene brenca menos que 71 años, con, con lo que las detenciones eh, son en surrealistas. También estuvieron mesos en libertad, Belundels sin cargos. a historia ye vieja, ye a creación del enemigo interno, do disiden que no pasa por laro y fa miedo. A falta de ETA, bien puede valer un movimiento no guaire fuerte como ye el anarquismo. Y bueno, eh, pasamos pues a, a esposar sucintamente lo sucedido y en principiamos por Barcelona y provincia con o comunicado dos compañeros catalans detenidos en o marco da tercera fase da conocida como Operación Piñata. Din, pues iremos a más introduciendo extractos de la rueda de prensa en catalá que ofrieron o pasado día 30 eh, la de detenidas ...y miembros de organizaciones libertarias catalanas como Procés en Bat u a CNT. O pasado miércoles día 28 somos detenidas, ya en primera persona, eh, nueve personas en eh, o marco de una nueva operación antiterrorista orquestada por el aparato de información do cuerpo de Mossos de Escuadra, en connivencia con el número 3 de la Audiencia Nacional Española. de registro registro saqueo dos nuestros domicilios, asinas como del Ateneo Libertario de Sants, somos levadas a diferentes comisarías de la periferia de Barcelona estando al otro día, al otro día, al otro día, eh, entregadas a la, Guardia Civil está nuestro traslado a Madrid. O viernes a mediodía, cerramos do viernes pasado, eh, o viernes 28, si no me equivoco, somos levados de bando do eh, Juan Pablo González González, que decreta a Mesa en libertad con cargos ta TADOS de Nusatras, adentrada en prisión eludible confianza TA6, ya libres, y a prisión incondicional todo compañero que actualmente se trova encarcelado, engarcholado en Soto do Real o conjunto de detenidas que se troban en la carrera eh, ...quieren hacer públicas, públicas una serie de reflexiones y posicionamientos políticos. La acusación genérica tas de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. En concreto, imputan formar parte del entramado gac FI free que como ya sabéis se trata de un concepto artificialmente construido por los cuerpos policiales, un conjunto de siglas en el cual intencionadamente y de forma bien calculada mezclan espacios de coordinación entre colectivos, GAC, con asignatura, entre cometas, que a RAN internacional grupo grupo utilizan para reivindicar ...acciones de sabotaje, fai free. A construcción dista organización marco aporta a la policía todos los eh, recursos represivos que proporciona proporcionado dispositivo antiterrorista. Tribunales de excepción, mayor inseguridad jurídica, penas mucho más duras a las compañeras al cual se condene por haber realizado determinadas acciones, detenciones incomunicadas, regímenes penitenciarios especiales, relaciones personal de amistad, compañerismo conceptuadas como delictivas, amplificación mediática, estigmatización social, etc está por, decir que entre todo todo proceso de detención, desde un momento en que se veían las eh, casas invadidas y saqueadas, dica que son eh, estamos levadas de, de bando chuez, no hemos sabido siquiera de qué se nos acusaba. con la invención de las siglas GAG, FI Free, de las que hemos charrado antes, las eh, fuerzas policiales han diseñado un red con el cual potencialmente pueden pescar tot o que se muestra o que se mueva dentro del ámbito anarquista y antiautoritario. En el contexto de esta nueva organización, asistir a jornadas de debate, participar en asambleas, visitar a compañeras presas ...o simplemente tener contacto personal con una persona considerada miembro de la organización son indicios suficientes como eh, para estar incluida en la suya lista negra. Y este carácter difuso y extensivo o que da verdadera fuerza a la estrategia antiterrorista. ...y después de cada oleada represiva, Aquellas que se solidaricen con las detenidas serán también susceptibles de estar consideradas parte da organización y por tanto detenidas, y asinas sucesivamente. O concepto da organización terrorista ye pensado estar ampliado indefinidamente, tal vez con la perspectiva que plegue un momento en el cual el entorno considerado como perilloso peligroso eh, quede finalmente aislado y asfixiado por la dinámica represiva, u que a incapacidad diste entorno de seguir actuando políticamente sea tan mermada que no vale la pena seguir trucándolo. O feito que esta nueva operación contradiga las propias declaraciones de Mossos que afirmaban que la sección barcelonesa de Gag Five Free ya era desarticulada, no nos sorprende ya que organización terrorista lle construida, modificada y ampliada por la propia acción policial y no al revés. A luita contra el terrorismo creya o terrorismo, da mesma traza que a ley creya o delito. Y ahora escuitamos a Belun representante de Proces en Bat, eh, organización libertaria catalana. Un moment parlàvem mig en broma, mig en sèrio, que sembla que la història repeteix. Eh, estem davant d'una església, fa uns anys era dintre de les esglésies que podien fer aquestes rodes de premsa, i estem per una actuació dels hereus del Tribunal d'Ordre Públic en aquest cas amb el suport de la policia catalana i l'actuació directa de la, de la policia catalana. Eh, és evident que, que atacar el moviment llibertari eh, resulta relativament, relativament fàcil, és evident que atacar-lo i no reconèixer els errors és també fàcil i gratuït, eh, és evident que anarquista rima amb moltes coses i amb algunes d'elles rima de manera més fàcil eh, per, de, mm, per mm, determinats poders, per determinats directors generals de policia, per determinats jutges i fins i tot per determinats mitjans de comunicació i nosaltres estem eh, i, i, i diguem-ne estem d'acord amb, amb, amb els companys que han, companyes perdó, que han intervingut anteriorment en que això és una, és nova, una no, un nou episodi, un nou episodi que a més és calcat i que jo no sé com es poden repetir d'aquesta manera tan, tan absolutament calcats com no tenen imaginació per fer-ho d'una altra forma, eh, de criminalització del moviment llibertari. Però també volem dir que aquesta criminalització és també una criminalització dels moviments socials. Eh, els llibertaris, les llibertàries que han, que han estat detingudes no són persones que participen de manera activa amb els moviments socials, són persones que estem actuant de manera coordinada i diària amb aquests moviments socials. El que es vol criminalitzar amb tot això, eh, començant per el que ells suposen, imagino que és l'eslaó més dèbil, o suposen que és més fàcil i més gratuït fer aquesta mena de criminalització, és tot el que signifiquen els moviments socials, tot el que significa la lluita, tot el que significa la lluita per la dignitat que estem en la que estem implicats tots i totes, no només els detinguts, els detinguts, els que els hi donem suport i, i la gent que ens està acompanyant aquí darrere. Som la gent que estem lluitant contra els desnonaments, som la gent que estem lluitant contra els tancaments d'empresa, som la gent que estem lluitant contra els acomiadaments, som la gent que estem lluitant contra la precarietat, som la gent que estem lluitant per la dignitat de les persones i som la gent que ho fem des dels barris, des de les localitats, des de les entitats més properes a la gent. Eh, per què? Perquè, a més, venen a per nosaltres o volen venir a per nosaltres perquè construïm un discurs completament diferent. Estem plantejant alternatives tant econòmiques com polítiques com socials basades en les persones, basar-les en la dignitat de les persones y no basadas en absoluto en los intereses que a cada momento puguin tenía el capital y puguin tenía las diferentes oligarquías catalanas o españolas. Eh, es desde aquí. Ahora escuchamos música punta también desde Honduras. Eh, también eh, mezclada con castellano y eh, música más techno, rap, per danzar. y charrábamos de las detenciones dos anarquistas de Barcelona y en lo suyo comunicado eh, eh, podemos eh, leer el intento de fichar a desistencia de una organización anarquista terrorista suposa, por tanto, un brinco cualitativo en la estrategia represiva contra las luitas, un brinco que no habría de pasar desapercibido por dengún y que exige una profunda reflexión en o sino dos movimientos señalamos a la Consellería de Interior de la Generalitat y específicamente a la Comisaría General de Información do de Escuadra como representantes directos de, eh, de esta zaguera agresión represiva. os intentos de tirar balones, estáse alegando que os mozos se limitan a seguir orden, ordens de Madrid. Son solamente una tentativa cobarda e mezquina de eludir a súa responsabilidade e encubrir a súa implicación en os feitos, habendo empentado e diseñado de caozaguer detalle a operación aprobada por la Audiencia Nacional. Chupa, chupa. Y de esto nos charla ahora eh, a de eh, os, y as anarquistas eh, detenidos y engarcholados. el Sabem que el moviment llibertari és un moviment que en aquests moments està creixent, que s'està organitzant, que estan sortint noves organitzacions, i és un moviment que, que concretament està donant resposta directa, des de l'acció directa, des de la solidaritat, des del suport mutu, a la problemàtica de la vivenda, a la problemàtica habitacional, a la problemàtica laboral, fent front a la precarietat, està, està fent front a les agressions sexistes i a, i a la societat patriarcal que les dones estan patint avui en dia, i després és un moviment que té una infinitat d'iniciatives culturals i de formació política, que això mai surt als mitjans. Sempre hi ha aquesta retòrica d'anarquisme i violència. I és perquè des de fa uns anys que des, de, des del quartel de Gara de Sabadell una sèrie de, de policies s'han empenyat en, en afirmar que l'anarquisme és violència, que l'anarquisme és terrorisme. Volem negar absolutament això, volem dir que l'anarquisme és un moviment que construeix i que les seves bases avui en dia aquí a Catalunya es basen en la construcció i en la defensa de tots aquests aspectes com l'habitatge, com, el, com a les agressions sexistes, com el tema de la, laboral, d'una resposta directa i, i, i des del de, suport mutu. Eh, per altra banda, dir-vos que, que no tenim por i que, que la nostra arma serà seguir lluitant, seguir, seguir estant al carrer i donar la cara davant d'aquestes actuacions que ens semblen totalment desproporcionades i nefastes. Ha estat una línia vermella, aquella que en aquell moment es va sobrepassar quan van fer servir eines del dret penal de l'enemic, eines de l'excepcionalisme penal, que és aplicar criteris excepcionals del dret penal per situacions que no ho són, a, en el moment en el que es va decidir eh, intentar construir una retòrica mitjançant la qual categoritzem a una part dels moviments socials més crítics com terrorisme. I això crec que hauria de ser revisat per tota la societat, Emplaço al mateix Col·legi d'Advocats de Barcelona, als jutges, als fiscals, a, a, a, a la resta d'organitzacions, d'entitats, a tothom, a que fem una valoració de si, d'alguna manera, aquesta extensió, eh, aquest ús extensiu de, de la paraula i, del, i, i òbviament dels tipus penals del terrorisme eh, és lògica en una societat com la nostra i més, volia també recordar que en el moment en els que segons quins règims s'han anat tornant més autoritaris és quan el moviment anarquista d'una manera històrica ha sigut categoritzat com terrorista. Crec que això és important, és una línia vermella i crec que tots i totes ho hem de eh, reflexionar, hem de reflexionar-ho per allà. Crec també, eh, d'alguna manera, en, en el cas en concret i des de, des de on tractaré de parlar, eh, encara no sabem aquest eh, diguem, quin serà el seu contingut, eh, pretén involucrar a tota una sèrie de persones amb una organització suposadament eh, eh, una organització anarquista suposadament eh, terrorista sense atribuir-li directament en tot un procés penal cap mena d'actuació concreta. I això d'alguna manera és, i entenem que hauria d'estar fora de lloc, Uh, i, i, i d'alguna manera, no sé, són aquestes les, les reflexions que, que voldríem plantejar. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y continuamos escuchando en la Crataire, versión aragonesa de la Cratador, música garífuna en luenga garífuna y ahora escuchamos a nicaragüense Paula Castillo. agora vamos a Madrid a, a escuitar o que aconteceu na maitinada do 4 de noviembre de 2015, cando a Brigada de Información ha irrumpido en as casas de cinco compañeras pertenecentes ao colectivo Stray Edge en Madrid. A los miembros de eh, Stray Edge Madrid se les acusa de ataques con artefactos incendiarios en cuatro sucursales bancarias de Madrid, una tra de Barcelona y un centro comercial de la capital catalana. Los arrestos han estado ordenados por o Central de Instrucción número 3 y a los detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, daños y apología o terrorismo. Según a policía, entre el registro de cuantos domicilios se ha un material de fabricación de artefactos explosivos, diversas cantidades de pólvora, mechas, asinas como manual hasta elaboración de bombas caseras. También dicen haber trovado documentación relativa a la, <laughs> repetimos, coordinadora GAC, la cual cosa, según TESEL, eh, prueba los vínculos que relacionan Strayage con los grupos anarquistas coordinados, en especial con los individuos que estuvieron detenidos por la Policía Nacional o pasado día 30 eh, de marzo en Omarco marco Operación Piñata. comunicado de compañeros anarquistas de Madrid dicen teatras cosetas lo siguiente. Este mismo año vivíamos eh, fa unos meses en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, aclamada Operación Piñata. En Ano ocurría lo mismo registros de fogars y centros sociales que acabó con la detención de 15 personas acusadas de pertenencia a organización terrorista. La viento pasado observamos aclamada Operación Pandora, en Ano ocurriba lo mismo. La policía irrompió en 14 casas y centros sociales y detenieron a 11 anarquistas en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. No podemos eh, suplidar a las nuestras compañeras encerradas desde 2013, Mónica y Francisco, que desde o primer momento estieron enviadas a la garchola baixo régimen eh, FIES ilegalizado por el Tribunal Supremo, acusadas de colocar un aparato explosivo en la Basílica do Pilar en Zaragoza sin ferir a ningún. Todo esto tiene un solamente nombre, represión. Represión un movimiento anarquista, al cual luchamos por crear puntos de vista y espacios libres de toda autoridad. No somos ni culpables ni inocentes, somos anarquistas. De banda suya represión a nuestra solidaridad como arma. Este ye eh, o comunicado da Chendo Colectivo Street de Madrid. eh, 8 e se celebró una concentración solidaria en el de Moratalat, en Madrid, que contó con una nutrida presencia policial. Y cuando grabamos esto, eh, estamos esperando eh, una concentración en Zaragoza también. asinas como en outras partes do Estado español. E que lle o movimento Estrellech? O movimento Estrellech eh, naixeu en osino da cultura del hardcore e punk dos primeiros anos eh, 80 como respuesta al hedonismo que pregonaban muchas las bandas de punk da época, abogaba por un estilo de vida libre de drogas y alcohol, así como por o veganismo y eh, o respeto a los delitos de los animales. resumiendo, más de lo mismo, persecución a la disidencia anarquista, a todo aquel o aquella que se atreve a brincar a ley imposada u que se sale un paso da normalidad democrática. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto ha estado la crataire de web en de estrella estrella 5. Al año que viene nos escuitamos de nuevo, más y mejor seguro. He estado escuchando música en luenga garífuna y como programa ha puesto <laughs> para, ser un poquet deprimente con tanta detención y engarcholamiento, nos despedimos con una canta en luenga corsa. Bella cosa animau ta dicir dica luego entonando o catalineta. Oh, aunque che la Catalineta, anche a caviccia e per la muzzicò, canarinetta era, so, Catalineta era. un pletórico, salud y anarquía. txikian kakabitza epe Ere utziko kadabin eta ere kadabin eta zo Kadabin eta ere kadabin eta zo di notte Shamishi, anche a caviglia e Pemonchigo, Kadarine Taere, Kadarine Tazo, Kadarine Taera, Kadarine Tazo. Sciamisce di notte a chicricchi anche a caviccia e per un cigo Cadarinetta ere, cadarinetta so Cadarinetta ere, cadarinetta so I belli betti, la cadarinetta Se ti dan guadra trumucosami shisha roja kikrikian kakaicha e peye utzigo kadain eta ere kadain eta zo kadain eta ere kadain eta zo strumów gościami dzisiaj Drobniaki kryki, Janka Kawitla E pejem u cygon Kadarinet taere, kadarinet tazo ere, taere, kadarinet tazo كوكو دارانجو كولا ترومبوكو شاميجي شريوتا كيكريكي انكا كاريتا بيوتسيغو كداريتا ايري كداريتا زو كداريتا ايري كداريتا زو Liberi capelli che la cadarinetta capelli a vaffune occhi di dobu bocca l'infornata cu d'arancio, cu la trombuco sciamigisce, di occhia chi cricchi anche a cavicchia e pevoncino, cadarinetta ere, cadarinetta so, cadarinetta ere, cadarinetta so, cadarinetta